Književnost u Eteru. Dobar vam dan u uvodu ovo tjedne emisije Književnost u Eteru, internet radija Srijem. I danas smo u Srijemu, u Lolasu, gdje nas je ugostila gospođa Katica Filić-Gađina, pučka spisateljica i spiritus movens brojnih lokalnih kulturno-društvenih događaja. Čekam te, sine. Hm. Plače vukovarska majka srca ranjenoga, srca prebolnoga. Plače vukovarska majka za zemljom krvlju natopljenom, za zemljom krvlju raskvašenom. Poslale majke sinove zemlju neka brane, nek djeci Hrvatskoj slobodna zora osvane. Čekaju majke, čekaju, tužna su svitanja, Zla je sud, slutnja na usnama tisuću pitanja. Čekam te sine i sklapam umorne oči. Osluškujem korake tvoje svake besane noći. Majčinko, majčinsko srce u trepnji zadrhti, teško je sine granice braniti. Tvoj prvorođenac osmijehe prve dariva, otac mora upoznati smječak svoga sina, Čekam te i molim za povratak tvoj, s krvavog bojišta, neka te čuva krunica i slavonska svetišta. Pozdravljamo gospođu Filić, zahvaljujemo na gostoprimstvu. Drago mi je razgovarati s vama u Lovasu u Srijemu za Internet Radio Srijem. E, dobar dan i drago mi je, pozdravljam vas gospodine Bičaniću što ste se osvrnili ovdje kod mene kao pušnik pjesnika. Pozdravljam sve slušatelje, lijepe naše, ako slušaju. I hoću reći, ove moje pjesme i ova moja čitanja su, ja sam počela u ratu. Ova moja prva pjesma posvećena je mome sinu. Sin i suprug branili su, ali nikad niko nije ovdje u Lovasu spomenio. Ne samo oni, više njih bilo na Tenskom Antunovcu u jednom rovu dva oca i dva sina, evo i susjedi preko. I tu prvu pjesmu sam posvetila kad su otišli bez, da nisu imali u progonstvu, došao je autobus, iz Malinske ih pokupio i odvezao na Antunovac. Dragovoljno su otišli braniti granice svoje. I prvu pjesmu što sam napisala, nikad nisam mislila da ću pisati, napisala sam u ratu, posvećena mome sinu. Čekam te sine, ali ne samo mome sinu, svim sinovima. Ja sam sretna što se moj sin, dočekala sam ga. Vratio se, ali mnogi se nisu vratili. I to je prva pjesma koju sam ja poslala u Osijek u 160. brigadu. Poslije kad sam ja bila, kad mi je muž ranjen, ošla sam tamo i ta je pjesma visila za sve. Kaže, to je prvo što su dobili. Tako da su to čitali naši iz 160. brigade. Tako sam ja evo nastavila i onda sam drugu pjesmu mojim unucima posvetila. Jer su me uvijek pitali, mali je bio Ivan, sada živi u Vukovaru, i Vedrana, ima tri sina, ja imam pet praunuka i oni su pitali gdje su njihovi biciklovi, zašto nemaju svoje krevete. I onda sam tu drugu, druga pjesma koja je Otišla je i u, joj preko ne znam ni u koju zemlju, tri su boje za unuke moje. Evo, pročitajte nam i to. Još se sjećam svoga vrta, vrta puno gruža. Mjesto njega meni sada more miris pruža. Tri su boje koje nosim ja u srcu svome. Crvenu, bijelu, plavu, simbol rodu svome. Po tim stjegom Hrvati su od vjekova bili pod tim stjegom za Hrvatsku svoju krv su lili. Sve tri boje darovaću unucima svojim, ko svetinju ne čuvaju potomcima svojim. Crvena crvenu boju poklonit ću unuku Ivanu. Za svog sina čuvaj ne daje dušmanu. Bijelu boju neka čuva Dino još nejaki. S bijelom bojom sam rasti, čuvaj grumen zemlje svaki plavu boju našeg neba vedrani ću dati, za svu djecu što su pala znače je čuvati. Nek unuci moji rastu, nek čuvaju boje, kad odrastu neka stanu na granice svoje. Od malena neka uče i nek dobro znaju od koga su proganjani, zašto ubijani. Zbog hrvatske rodne grude, što hrvatsko ime nosim, što hrvatsku svoju volim, njome se ponosim. Nek zločinci dobro znaju, slomiti nas neće, unuci nam naše rastu, eto naše sreće. Tri su boje za unuke moje, još jedna, možemo reći slobodno, domoljubna vaša pjesma. Domoljubna, da. vi uz utjelovljujete i, i zavičajnu osjećajnost u pisane riječi, premda, evo, moramo to reći, zanimljivo je, rođenjem niste Lovaščanka, niste Srijemica. Da, upravo to. E, dok sam bila, e, mene su moju u krilu donijeli. Ja sam rođena 44. godine u Rugvici, Dugo selo. I 45. godine kad su krenili za Slavoniju, moji su napustili Primorje i mene su donijeli sa godinu i pol dana u Lovas. Evo, živjeli, živjeli u neizmjernom siromaštvu, a nismo bili prihvaćeni od ovih ljudi. Nas su nazivali bobe, došljaci, ali kad sam sve to prošla i taj rat, primijetila sam da se to dešava i dolje kad smo bili. Ja sam se vratila na svoje kad sam prognana, ali sam se osjećala kao stranac, jer sam ljubila Srem. Tu u međuvremenu ste postali Srijemica. Pa, prohodala, zavolila sve to i evo udala se za supruga što rekao pravi domorada šokac, prihvatila sve njihovo i voli mi sada, ali sada me tek nostalgija muči. Za starim zavičajem? sada me tek kad dođem ili kad pjeva klapa, ili kad more, kad kamen, evo moja kuća je obložena sa kamenjem, moj suprug je donio kamena ne znam koliko tona. I s tim je počelo. I sada me ta nostalgija strašno me pogađa. Što god bude, pogodi me to. Vratimo se Srijemu. Što je zapravo Srijem? Kako vi osobno doživljavate ovaj komadić ozemlja na hrvatskom istoku o kojem šira javnost možda premalo zna? Pa znate šta, Srijem e, u početku, meni je jako smetalo kad su samo govorili Slavonija i Slavonija, uopće se nije spominjao Srijem kao da tu rata nije bilo. Krv se prolivala svudan, ali meni je Srijem nešto, e, ta Fruška gora kad se spomene i Srijem, to je meni, e, to je moja duša. Jer ja sam što rekao, moja djeca su tu odrasla i bez obzira što sam ja iz Primorja i što me nostalgija nikad ne bi mogla napustiti crnicu i to me veže. Lijep je Srijem, samo ga treba znati živit. Srijem je posebno nešto drugo. Samo što, evo, šteta što smo što se mladi nisu vratili i bojim se da će Srijem s vremenom nestat. Ne nestat, smanjiva se sva sela. Kad smo mi se prepolovili Lovas, koji je imao pa Bože, e, općina tolika, zadruga, sve imamo naj, naj što je napravito, prepolovili smo se. Kada ste shvatili da morate pisati? Rekli ste tijekom domovinskog rata u progonstvu. Koji su vas osjećali tada, e. i tada obuzimali? Što ste zapravo htjeli staviti na papir? I ako nije površno pitanje, zašto ste htjeli staviti na papir? E, to vam hoću reći, to sam ja i govorila, meni su bili novinari u Malinskoj iz e, Italije i to i kad sam ja to počela pisati, E, ja sam samo pisala na papirima, meni su žene, ja nisam imala ni teke, ni olovke davale iz ovaj e, papir da napišem, jer znate što sam htjela? Napisat, jer, smo u ono doba kad je, kaže rijeka će past, to je bilo, už, mi smo već tamo drugi strah pretrpjeli. Ako rijeka padne, nema nama više spasa tu, onda sam samo mislila, Bože, valjda će neki papirić što ja napišem, jel ono što zapiše, što ostaje. A ja što nosim u srcu i što bi mogla bi, ne znam na koliko riječi izgovoriti. Ali papir je taj koji govori sve. I ovo što sam počela pisati, ova moja knjiga Tragovi, od Lovasa do Malinske i natrag, jedne riječi nema lažne i to je vjerova, e, e, najviše moja obiteljska i o crkvi tu ima moji govori i tako. Da, predstavite nam, to je e, do sada jedina knjiga koju jedina, ste objavili, odnosno zbirka vaše poezije. Ja sam to objavila i to je moj crtež, to je povratnik bez očiju. Pitali su me zašto? Zato što onda nismo imali oči. I pas i sve. E, ta moja knjiga dobila je tragovi od Lovasa do Malinske i natrag. Ovo trojstvo, to je u mojoj ulici, zato sam ga metila, porušili su ga do temelja, tu smo se igrali kao djeca. Ova slika druga, to je Malinska, i ovo je povratak u ovu jedinu zgradu što je, što je postalo. To ste objavili 2001. prije, prije punih 16 godina, međutim e, napisali ste puno više. Ja imam možda za tri knjige i više. Imam, e, ali čak jednu imam, mogu je i sve objaviti, i disketa i sve napraviti, ali evo, i financije, e, općina mi je izašla u susret, ne mogu reći, ne bi mogla dati i sponzori, općina je stvarno mi, što reku, ona me i potakla, eto, Željko Cirba i suprug mi je bio. I tako da bi ja, ali sad ne znam kako, sa drugom knjigom, uglavnom ja e, pišem dosta, ali većinom pišem o događajima. Jedan takav događaj je i povratak. Pa ćemo, pa ćemo čuti sada vašu pjesmu Povratak e. na zgarište. Evo. Kada dođah na zgarište, zakucalo srce jače, da li od bola ili od sreće, moralo je da zaplače. Zastale su, zastale u hodu noge, ukočeni pogled luta. Bože dragi, zašto tako? Pitak sebe po sto puta, sve spaljeno, porušeno, samo čempre stužno mi njiše, kao da mi reći hoće, ovdje povijest tugu piše. Zar je ovdje kuća bila? Zar djetinstvo djece moje? Uspomene što me vežu u plamenu nestalo je. Selo moje nepoznadoh Crkva, križi porušeni, u svetište nekad lijepo, svi smo bili uzvišeni. Na ulazu stajalo je Dušanovac, ime dali, da su mrtvi mogli vidjet, u grobu bi zaplakali. Skupi snagu i rekoh si, ma slomit me neće ovo, put, istina, vjera, nada, sve će opet biti novo. Za oprost me ne pitajte, nije vrijeme zato sada, pustite da vrijeme teče, još velika zloća vlada. Evo, S obzirom na to da ste nekoliko godina proveli u progonstvu, razdoblje otuđenosti od doma bilo je razdoblje nostalgije i potrebe za izbacivanjem emocija. Kako je lovac tada izgledao u vašim sjećanjima? Što ste upečatljivo pamtili? Čemu ste se nadali? Najčešće me je pratilo moj vrt. Ja sam imala toliko želju, suprug je htio da mi tamo ostanemo, u rijeci, i to je, kažem, pa tu si, što rekao tvoje sve, ma ne može, mi se moramo vratiti. Ma ja ne mogu bez vrta, ja, e, mene je to sve buklo te, te kuća i sve, kad sam čula da je sve porušeno i sve, e, onda je nas taj inat vratio. I ja sam iz inata, ostavili smo, mogli smo možda bolje dolje živiti djeca i sve, povukla sam i možda mi je sad, eto, ali vjerujte da se ne kajem ne bi dala ovu moju malu kuću za sve one nebodere i sve. Vuklo me, evo, vjerovatno ta isto nostalgija što sam onda za Srijemom, za Lovasom, bila, bila jača od svega. jača od svega. E. Aktivni ste u organizaciji brojnih manifestacija, priredbi društvenih zbivanja vezanih za književnost, između ostalog i za književnost i pisanu riječ. Možete li navesti barem dio društvenih događaja koje ste oživjeli, kao i one u kojima ste sudjelovali? Pa evo, e, to mogu zahvaliti velečasnom Vladi Deliću. Bio je on je mene uveo u sve to, u pjesničko, e, te pjesničke susrete. susrete. Prvo me je poslao u Đeletovce. Tamo sam doživjela što, mislim, e, kad sam tamo došla i čula sve te pjesnike, e, pokojnog onog Đuku Be, Galovića i sve te, ja sam se izgubila jer tamo se sve govorilo ikavicom. Ja sam se bojala prosto pročitat nešto što... Šta da pročitam kad je sve nekako pobrkano, mi mislim. I onda sam ja pročitala, bio je pokojni Zvonko Bušić, on je to vodio. I ovaj, ja Ivan, sam, Ivan Bušić. Ivan Bušić, da, Ivan Bušić. I ja sam pročitala Malinske, ali ja tu imam i o Malinskoj i, i svega. Tako da je mene to i kako je to krenilo, jednom sam ja dobila uglavnom iz eh, naš Željko Cirba, načelnika štetakatice ajde da otvorimo i vi, vi sad to putujete, pa kaži dajte i vi ovdje nekako da se skupi, pa da malo i mi oživimo. I dobila sam ovaj, sve adrese pučkih pjesnika Slavonije i Baranje, Srijema. I dali ste se u organizaciju e, susreta? Kako evo, bi lovac bio domaćin. I evo sada je to uvijek Mihorski dani i Večer pučki, evo, to je. I to je već tradicija. To je tradicija. Dakle, ove godine 2017. koji puta po redu? koja je to Kad ste krenuli, koje godine je bilo premijerno Pa evo 2001. E, e, ovo je bila promocija moje knjige ma neću sad reći, ne, znam ni ja. Dobro, ali evo da. već, dakle 15 godina možemo. O je, je, je, je, je, pa da. I evo, tako da ja, ovaj, općina pomaže, a ja sama i vodim i šaljem pozivnice i sve, tako da, eto, u tome sudjelujem, bude stvarno jako lijepo, ali pomoć Vlado Delić. I čak jednu mogu samo malo reći. Bog nam dao svećenika vladu pa za Lovas u Hrvatskoj znadu. Cijela Hrvatska zna za Lovas, stvarno je bio. Koga osobito cijenite od svojih kolega spisatelja? je pjesme vi recimo osobno čitate? Pa, hm, e, koga cijenim? Pa ne znam kog bi izdvojila, ali evo dok je bio deda Đuka Galović, on je umro tu, ne, bila je pokojna Bakana Šeba, njezine su mi pjesme i pokojna Mara Jemrić, Ona što je imala, to je meni posebno bilo. Evo i sada Đuka Kuvežić, tu je naš... izilače. Ilače. pa evo i njega. A imam iz Slavonije ovaj, dosta njih koji pišu tako, i čak i šalu, i da sam, puno ih je. Đuka Smočić, on haiku piše, on mi je prvi... E, Iduća vaša pjesma koju ćemo čuti zove se Poleti ptico mala. E, da. Poleti ptico mala do moga rodnog kraja, tamo do toplog juga gdje nebo s morem se spaja. Na krilima pozdrave odnesi i u moje uvale i škrape. Česta svijeta me prati, u davno djetinstvo vrati. Zatim na svetionik sleti, umorna krila odmori, divi se zalasku sunca i mirisnoj jutarnoj zori. Miris mora i soli, lavandi čempresa i kuša, tamo se ptico moja odmara i srce i duša. Poslušaj galebe bijeli, što graktanjem obzana zoru, čekaju je umorne ribare, što pune mrežu na moru. Kada na mul stignu, izdrže Usidre barke svoje, mahanjem galebe bijeli, što na stotine se broje. Dva vjetra pušu, pas je jugo i čudljiva bura, tuče u hridi i vale pjeni do konoba i škura. Čud mora nitko ne zna i tajne što u sebi nosi, jedino bonaca ušutka njega i nemoći njegovoj prkosi. Sve mi ptico tamo saberi i opet se sretno vrati, neka te maestral na putu tvome prati. Ako nevjera s mora krene, ne čekaj da ti slomi krila. Poznaću kad doletiš da li si tamo sretna bila. Ja ću te čekati ptico, s tobom podijeliti sreću, tamo se rado vraćam, na grobovima palim svjeću. Koliko je snažna pučka književnost na našem području? Kada ste vi postali svjesni da ste dio te cijeline? Pa ja sam, po, e, ja sam, kako ću vam reći, ja sam se uvijek osjećala za posta, e, uvijek sam se povlačila jer sam mislila da nisam, ravna pjesnicima, jer uvijek kad smo mi pučki pjesnici, pa izričaj ikavski, pa ovo, a ja sam tu i miješala i sve i, i ne mogu pratiti te ljude. Ali kada sam ja shvatila i sebe utvrdila da se i moje pjesme jer puno sam dobila priznanja i sve i mislim stvarno gdje god sam moje pjesme čak i imam ja i obraniteljima i dobivala sam pozive iz Osijeka i tamo, ali meni je problem samo prijevoz. To sam htio pitati, e, tko je prvi čitao vaše pjesme? Ja sam prva čitala i moja kćerka. Dakle, kćer. Kćerka moja, ali moja kćerka još bolje piše. Kako su reagirali čitatelji na vaše pjesme? E, e, e sad, ne volim se, e, doživljavala sam često ovacije. Eto. Za svaku moju pjesmu sam dobila toliki, to me podržalo. Kad sam vidjela da me podržavaju obični ljudi, što reku što možda nemaju sa pjesništvom, ali evo rado su slušali ja sam to bila presretna. To me, to me je dizalo i sada isto tako to me drži. A recite mi koliko je važan i utjecajan element e, ženskog rukopisa u zavičajnoj književnosti? U čemu se razlikuje od muške perspektive? Pa ja mislim da žena više ima, e, izražava emocije, e, a muškarci mi nešto vode sve na ljubavi, na i, i šta ja znam, evo u tome. Meni, na primjer, žene su jako emotivne i možda više to izražavaju već. To ja tako doživljavam. Možete, može se primijetiti ta razlika već Možemo, ja, na primjer, može, može, može se, može. Evo kažem ja Đuku, Đuka Kuveđić, jako dobro, mislim, pravi je književnik, pisati to i samo da nešto, ako mogu, ja sam pozvana bila u Osijek u kazalište da čitam moje pjesme. I kad sam došla tamo, ja sam se izgubila. To su došli književnici pravi, ono. A ja pučki pjesnik sa osam razreda. I došlo je da ja neću da idem gore čitat. Došla je profesorica i šta ja znam ti sve čitaju, to je... A ja, onda sam samo pjesm, rekla, nisam pjesnik, ja od pera, Mm, gramatika meni strana i to tako sam ja odmah već sročila. I ja sam ošla i pročitala pjesmu. Vjerujte, to je Sala digla. I onda sam ja rekla, ja sam ovdje osjetila neki strah. Kaže, pa zašto ta meni profesorce? Ja kažem, pa vi ste na mene kao pučnog, pučkog pjesnika, bilo je njih još više, možda ljudi školovaniji, to ja to... A reko, ja kako ja mogu sad da dođem i kažem moje, ali kaže vi ste nešto napravili što nije ovdje skoro bilo. Kaže mi smo e, književnici. E pa sad to je, tu sam se bila malo, ali mi je toliko opet bilo drago da sam i to uspjela. I tako da su oni mene svake godine zvali tamo. Ali bila sam dva, tri puta, ja i suprugi. Tako da je... S kojim se stihovima, ako nije pretjerano, osobito ponosite? Postoji li pjesma uz koju ste izrazito emocionalno vezani? E, imam ja toga dosta. Imam negdje ovaj, još nostalgiju što me veže za Malinsku, ne znam gdje mi to mi je, ta mi je pjesma otišla, jer su mi rekli, e, sastavila sam, to je u nekom, ja sam to u hipu, inače, e, moram, kad mi kaže, aj napiši to, jao, pa moraš misliš štaš, kako, bi, ali ja sam to tako u hipu i iz Malinske je došla grupa neka s kojima sam ja radila i, i načelnik i sve, došli su ovdje u Lovas na ove dane Miholjske i došli u crpu pjevat misu na ovom staroslavenskom. I oni su toliko pjevali i sad sam ja zamola svećenika da li ja njih mogu pozdraviti. Kaže, pa možete baš nije bio oduševljen i ja sam tu pjesmu Nostalgija. Oni su svi sa kora sletili dolje i digli me. To je meni e, nešto posebno. Onda me taj, jel se znam s tim čovjekom, on je nama popravio mašine i to je dobro, nije ni bitno, ali on vodi grupu Krk. I onda su oni meni rekli da ja tu ovaj, u stvari par dana su me nazvali da pošaljem tu pjesmu pa će ju glazbiti. To mi je, e, isto sam zato, za Malinsku sam jako vezana. Ne kao za Srijem, ali možda više nego za moje primorje, za Novi Vinodolski. Toliko mi je to, jer tamo sam upoznala svako drvo, svakog čovjeka i eto, u e, Slavonija u malom, što su rekli Srijem. Koliko je Srijem zastupljen u književnosti? Slabo. Ništa, Srijem je toliko e, potisnut, Slavonija i Slavonija i meni je to Ma imam negdje, da sam ja znala više prije, pa ja sam napisala tu pjesmu, ali di sam je čitala kao Slavonija, kako se drže za ruku Slavonija i Srijem. I to je isto, to kad sam čitala, to je bilo, imam ja toga, mislim, dosta takvih Podosta, Jel? Podosta, da. Ali evo, Srijem nije, nije, to nikako. Jako su ga napustili potis, a ne bi se smjelo tako. Dobro, ne bi se smjelo, to je... Da, Slavonija ide naprijed, a Srijem jadan, eto. Što trenutačno pišete, što pripremate? Šta pripremam? Sad bi trebala pripremiti ovaj, za lovaski list, ja pišem uvijek. Onda ovaj, i stalno mi je u glavi ovi sinska alka da opišem to, sinsku alku, kako su došli u Vukovar, e, te momke na tim konjima, a posebno me dojmila oni, oni njihovi, barbe, stari oni, onaj njihov hod i ona njihove odore i ono, ono do Dunava i kad su došli, nikada više. Čujte prijeko, čujte svi, nikada više Vukovar vaš bit neće to mi i sad bi ja to stlažem, preslažem u glavi i sve, ali morat ću to. Bez obzira ako sad ne bude za, bit će jednom. O, o, Alci moram to, Alku sastaviti. Alka u Vukovaru, E, da, to, to mi je, eto. Pri samom smo kraju emisije, e, čut ćemo još jednu pjesmu pod naslovom Slava u e. Dangubovcu, koja je vrlo zanimljiva po tome što ima svoju povijest. Upravo to. Moja kćerka isto to zna. Kaže ona, pa, e, pa, znam ja to davno, to je meni dida. Pa znam, rekao. On umetne, metne, onda je stalno pje, njoj govorio te stare. Bilo je toga više. Riječ je, o pjesmi koja je stara više od 150, 150 godina. 150 godina. Prenosila se usmenom predajom. E, bez čovjek nepismen nije pisao, čak ne znam ni ime ni prezime, jer nisam išla za tim. Di bi ja mislila da ću ja nekad pisati da će to meni uopće trebati. E, recite nam samo koja je vaša uloga bila dakle u toj pjesmi. Vi ste tu pjesmu konačno stavili na papir da. i još ste dodali malo svoga. E, a ja sam suprug, e, je isto to tako govorio je moj, i on je govorio, toga je bilo puno, ali se to nije išlo za tim. Kaže, oni su to čitali tako e, kako su didaci. E, onda je moj svekar, onda sam ja stalno sam ja mislila, ma kako bi ja da tu malo produžim tu pjesmu. Pa da, evo, nek, e, što rekao, nisam nikad, ni on ne zna ko je taj didak, a sve kad je znao, on je to govorio i sve, ali evo, i ja sam probala to i ja kažem, e sad slušaj, ja supruga uvijek kažem, aj budi ti kritičan, ne volim. I kad sam ja kaže, nisi pogriješila i tu. To je sto posto, evo tako. Čuće je sada i naši slušatelji. E, da. Ali, e, kad sam ja tu, čitala sam Lanin kod nas i onda sam svećeniku rekla, ima tu popu, to si kao, ali to, ja kažem, nemojte pobjeći, to nije ništa strašno, ni ništa, jer ta pjesma je čitana tom Baunšabu, starom švabi, popi, mo on oduševljen bio i to. Tako da je to slava u Dangubovcu. Sjedili su pokraj crkve puna četiri dana. Popat tutori i općina odabrana. Pozvali su i mog oca da on s njima ruča. Pojeli su jednog vola, meka hljeba puna kola. U dva bravca puno bure krastavaca. Vino se točilo, rakija se vukla, zvona su zvonila pa su i promukla. e sad, to su te četiri koje je taj... Stare. I vi e, se na to nadovezujete. E, sad se ja nadovezujem Osvanuo i dan peti, popa glavu diže, a na noge on ne može, već po zemlji pliže. Što se ovo sada zbiva, da li je san ili java, istina je ovo, istina je prava. Popa skupi reverendu, pa u crku hita, da li je danas nedilja, žene redom pita. Općinari i tutori, svi pijani leže, kad vidješe svoje žene, tjedoše da bježe. Malo su im dvije noge, baš im lako nije. Tuku žene sa svih strana, djica im se smiju. Di mata, pita Mara, njega nigdi nema. Lego mata ispod lipe, pa čvrsto zadrijema. U ruci je Mari pračak, pa matu odvali, podiže se mata malo, pa opet strovali. Svaka vuče svoga kući, bez opanka i šešira, a popa je, kod oltara, dijeli svitu mira. I mog oca dovela je, mama bez kaputa, a na, vratu, na vrata dočeka ga baka jako ljuta. Pa sa štapom odvali ga, neka dobro znade, da tutori i općinari gadosti ne rade. A popaće, ajde svitu sada kući, danas mi se nema. Meni ne, nešto boli glava, stalno mi se drema. A i šta ću sam u crpi, mi ni tutora nema, općinari pozaspali, velika se bura sprema. Tako vam završi četiri dana slave, popa, tutori, općinari, svi pognute glave. To je pjesma od davnina, sto godina ima, a ja sam malo nadodala, nek se digne plima. Ako nekog zato ovo vrijeđa, oduvijek je vrabac bio pa je često i, i vi lovas šalom doletio, pa je često i u lovas šalom doletio. E, sad ovo vrabac. To je u stvari, ne znam, vi mlađi, uvijek je bilo u Lovas kad se nešto događalo i u selima. Ako se neka nezgode, uvijek se i pijani i svakaki, odmah se ispjelo, a to se zvalo vrabac. E tako da bi se to odmah, mi smo priredbi davali, to je mm, nevjerojatno bilo. I odmah, i niko se to nije ljutio. To je odmah jedan koji je pjevo i na pozornici. Imenom i prezinom punim. I ovaj, e sad zato sam i rekla, pa i vrabac često u lovas doleti, pa evo to je. Gospođo Filić, hvala vam na vašem vremenu, na vašoj pjesničkoj intimi. Hvala i vama, evo drago mi je